Sandali na po mga kaibigan! Ito na po ang hinihintay nyo! Magandang gabi po sa inyo lahat! Magandang gabi naman, Big Boy! Ito <laughs> na po ang inyong pinakahihintay, si Rayun! Sira ito! Si Ryan Rem! Oh. Maraming salamat nga pala sa Vegetarian Club sa lahat ng makagulay, para sa inyo to. Alright. Woo! Alam nyo, napakadaming relationship goals. Nakikita ko yan sa Facebook. Aha. Uh-huh. Pero ang ultimate na relationship goal ay maghiwalay. Alright. Woo! O nga pala, napakataas ng tax na binabayaran ko para makarest back ako sa gobyerno. Papakasalan ko na lang si Henares. Alright. Woo! Will you marry me, Kim? Aha. Uh-huh. Ah. Alam nyo, pabor ako sa death penalty. Basta usapan, hindi ako yung papatayin. Alright! Woo! Uh-huh. Kapag hindi na natatawa yung girlfriend mo sa mga jokes mo, ibig sabihin, may iba ng lalaking mas malaki sa'yo. Alright! Woo! Ang joke na yon ay based on experience. Uh-huh. So, nanonood ka ng TV. Ayaw mo nang nakikita mo ayaw mo nang palabas, eh di magtayo ka ng sarili mong TV station. Alright! Woo! Kapalaran mo ba ang makita ang bukas? Malay ko, abangan bukas. Alright! Woo! Misteryong tanong. Meron na bang mayaman na nanganak ng mahirap? Hindi ko rin alam. Alright. May mga jokes na walang punchline. Gaya nun. Aha. <sighs> Nung 16 years old ako, nag-usap kami ng tatay ko sa telepono. Isa siyang OFW. Sabi ng tatay ko, Hoy, yung, uh, yung pera ko, wag mong gagastusin sa bisyo, ha? Opo, tay. So, ginastos ko pera ng nanay ko. Alright! Woo! Parehas silang OFW. Uh-huh. O nga pala, yung kapitbahay ko, magnanakaw ng kuryente. Isusumbong ko sana sila sa Meralco. Kaya lang, sabi ni Father, love thy neighbor. Kaya gagawin ko, makikijumper na rin ako. Alright! Woo! Thank you. Thank you very much. trabaho pa ako bukas eh. sige, bye-bye. Oh, uwi ka na? Maligaw ka na! Hindi naman ako maikinig eh. Pabiyahin mo lang style ko eh. Hi, Bugs. Bye-bye. Sige, ingat ka.